Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Ավարտվել է հերոստամարաթոն 2018-ը։ Հանգանակվել է 11 միլիոն 109 հազար 633 դոլար։ Ժամանակն է, որ Հայաստան հիմնադրամը դառնա ազգային գործակալություն։ Հայտնի է հիմնադրամի Արցախահայության հանգանակած գումարի չափը։ Գալիք տարում նախատեսվում է ավելացնել հանրային հերոստատեսության եթերաժամը։ Շաումյանի շրջանում կատարվել է 133 հեկտար աշնանացան։ Ազոխի մանկապարտեզը վերանորոգման կարիք ունի։ Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Լոս Անջելեսում մեկնարկած հերոստամարաթոն 2018-ի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին վերջին տվյալներով նվիրաբերվել է 11 միլիոն 109 հազար 633 դոլար։ Հանգանակությունը դեռ շարունակվում է, հետևաբար գումարը կարող է աճել։ Այս տարվա Արարենք միասին խորագրով հերոստամարաթոնի միջոցներով կշարունակվեն Արցախում իրագործվող երկու կարևոր ծրագրեր, որոնք սկսվել էին նախորդ տարվա Վերքարատ Արցախ խորագրով հերոստամարաթոնի միջոցներով։ Առաջինն Արցախյան գյուղատնտեսության զարգացման համար կենսական նշանակության, խորքային հորերի հորատման եւ կաթիլային համակարգի կառուցման ծրագրերն են։ Երկրորդ ուղղությունն Արցախում արևային էներգիայի կիրառումն է։ Բացի Արցախում իրականացվելիք ծրագրերից հերոսամարաթոն 2018-ին նվիրաբերված գումարները ուղղվելու են Հայաստանի համայնքային յենթակառուցվածքներին, որոնք կխթանեն աշխատատեղերի ստեղծումը։ 21-րդ ամենամյա հերոսամարաթոնի հանգանակված միջոցները ինչպես միշտ նպատակաուղվելու են թե Հայաստան, թե Արցախ։ Հերոստամարաթոնի ուղիղ եթերում նախագահ Բակո Սահակյանն անդրադարձել է հիմնադրամի գործունեությանը, նախանշելով նոր ծրագրերի մասին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նա հուսալի գործընկեր է համարել։ Այս տարիների ընթացքում հիմնադրամի գործունեությամբ կյանքի են կոչել բազմաթիվ ծրագրեր, կառուցել եւ վերակառուցել ենք տասնյակ կրթօջախներ, առողջապահական հաստատություններ, ասել է Բակո Սահակյանը։ Ժամանակն է, որ Հայաստան հիմնադրամը գործի ոչ միայն որպես կառույց, որն աջակցում է Հայաստանին ու Արցախին, օգնում է այս կամ այն ծրագրի իրականացմանը, այլև դառնա ազգային գործակալություն որի նպատակն է զարգացնել Հայաստանը, Արցախը ու ինչու ոչ նաև Սփյուռքը։ Այս մասին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերոստամարաթոնի ուղիղ հերարցակման ժամանակ տեսաուղերձով հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ 1992 թվականից բարբերաբար անցենք կացնում հերոստամարաթոնը, որի նպատակն է աջակցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տարբեր ծրագրերին։ Ծրագրերը բազմաթիվ են, իրական կյանքում փոխել են եւ Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի կյանքը եւ ես կարծում եմ մոտավորապես 30 ամյա Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որը տարիների ընթացքում մոտ 350 միլիոն դոլարից ավել հանգանակություն է կազմակերպել եւ ներդրումներ եւ Հայաստանում եւ Արցախում հպարտությամբ կարող է ասել, որ մեծ հաջողություն ունի։ Խոսքը գնում է նաեւ 100 հազարավոր մեր հայրենակիցների մասին, որոնք այս բոլոր տարիներին իրենց աջակցությունը եւ օգնությունը եւ նման ներդրումն են ներել հիմնադրամի փայլուն աշխատանքին։ Նշենք, որ նախագահ Սարգսյանը իր 6 ամսվա աշխատավարձը նվիրել է Հայաստան հիմնադրամին։ Իր անձնական միջոցներից 500 հազար, իսկ Հայաստանի վարչապետի ֆոնդից 1 միլիոն դրամ է հիմնադրամին նվիրաբերել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայ ժողովրդի մտածումների հավաքական մտահոգության առանցքը Արցախն է, որ մեր հայրենիքի պատմականորեն անբաժանելի մասն է եւ այդպես էլ կմնա։ Այս մասին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերոստամարաթոնի ուղի հերարցակման ժամանակ տեսաուղերձով ասել է Մեծիտան Անգլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Արցախի հանրապետության հզորացման, Հայաստանի հանրապետության հզորացման գիտակցությամբ եւ հանձնառությամբ մենք, որպես Փյուրքի հայություն, պետք է զորավիկ կանգնենք Արցախի հանրապետության հզորացմանը նպաստող բոլոր ծրագրերին ու աշխատանքներին։ Սփյուռքն այս տասնամյակների ընթացքում իր կարելին արել է, որպեսզի Արցախը մնա հզոր, եւ մենք կոչված ենք շարունակելու նույն ոգով, նույն հավատարմությամբ եւ առավել հանձնառությամբ մեր մասնակցությունն Արցախի հզորացմանը, ասել է Արամ առաջին կաթողիկոսը։ ԱՄՆ-ում գտնվող հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հերոստամարաթոնի ժամանակ օրնանքի խոսքում նշել է, որ հիմնադրամի կողմից իրականացվող գրեթե բոլոր ծրագրերն ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Միայն հիմնադրամի կողմից կառուցված 3 հյուսիս-հարավ Գորիս Ստեփանակերտ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհների մասին նշելը բավական է, որպեսզի կառույցը պատմության մեջ մտնի ոսկե տարերով։ Այդ ճանապարհներն ապահովում են մեր անվտանգությունը, զարգացնում տնտեսությունը, ասել է Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հերոսամարաթոն 2018-ի կապակցությամբ ուրախությամբ ուզում եմ հայտարարել, որ այս տարի Արցախահայության կողմից նվիրաբերվելի գումարը նախնական գնահատումների համաձայն կազմել է ավելի քան 780.000 ԱՄՆ դոլար, զգալիորեն գերազանցելով նախորդ տարվա արդյունքը։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ավելացնելով, որ ավելի մեծ ցուցիչ, քան ժողովրդի վստահությունն է Հայաստան համահայկական հիմնադրամից ավալած արդյունավետ աշխատանքի նկատմամբ դժվար է նշել։ Ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնի տեղեկատվության համաձայն այս տարի եւս ազգային ժողովի պատգամավորական կազմն ու աշխատակազմը ակտիվորեն մասնակցում են հերոստամարաթոնին, նվիրաբերելով 1 միլիոն 400 հազար դրամ։ Նշենք, որ նախորդ տարի ազգային ժողովի կողմից հիմնադրամին է նվիրաբերվել 1 միլիոն 350 հազար դրամ։ Այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Նիստին, որը վարել են մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Արզիկ Մխիթարյանը եւ Արամ Գրիգորյանը, ներկայացվել է Արցախի 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում նախատեսված արտաքին գործերի նախարարության, զբոսաշրջության եւ տեղեկատվության ոլորտներին հատկացվող գումարների հարցը։ Հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահ Արսեն Ռստամյանը նշել է, որ բնակավարում 2019 թվականին պահպանվել են 2018 թվականի ֆինանսական միջոցները։ Խորհրդին 2019 թվականի նախատեսվում է հատկացնել 27 միլիոն 958 հազար 100 դրամ։ Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ հոդվածով նախատեսվում է 387 միլիոն 344 հազար դրամ, որը խորհուրդը փոխանցում է Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերություն Փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Եթերաժամի ավելացման հարցը այսօր էլ մնում է օրակարգում եւ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այն ավելացվի կրկնակի, պահպանելով 4 ժամի համար հատկացված ֆինանսավորումը։ Ինչ վերաբերում է Խաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների մի շարք համայնքներում Արցախի հանրային հերոստատեսության հաղորդումների հերարցակման բացակայությանը, ապա պետք է նշել, որ այդ առումով որևէ քայլ ձեռնարկելու իրավասություն մենք չունենք, քանի որ հարցը վերաբերում է Արցախ կապ ընկերությանը եւ էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը։ Իսկ Ազատ Արցախ թերթի գլխավոր խմբագիր Նորե Գասպարյանը նշել է, որ թերթը տպագրվում էր ամենացածրորակ թղթի վրա, որը կապված էր ֆինանսների հետ։ Նրա խոսքով ներկայումս աշխատանքներ են տարվում կայքեջի արտաքին տեսքի ուղղությամբ եւ գալիք տարում կայքեջի հասարակությանը կներկայանա այլ ակտիվությամբ եւ այլ արտաքին տեսքով։ Նիստին падգամավորներն առաջադրել են ոլորտների ծախսերին եւ գործունեությանը վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ այսօր դռնփակ նիստում խորհրդարանը քննարկել է 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ֆինանսավորմանը վերաբերող հարցերը։ Շահումյանի շրջանում կատարվել է 133 հեկտար աշնանացան, որից 130-ը ծորեն, 3-ը գարի։ Շրջանում ավարտվել է նաև մեղրակամի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շրջանի համայնքներից աշնանացան կատարվում է միայն Ակնաբերդում, քանի որ միայն նշված համայնքում կան վարելահողեր։ Համեմատելով այս տարվա աշնանացանի ցուցանիշները նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ, մեծ է զրույցում տեղեկացրեց շրջանի վարչակազմի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Կալեստյանը։ Նշեց, որ անցած տարի ցանվել էր 145 հեկտար հողատարածք։ Ցուցանիշի նվազման պատճառները սուբյեկտիվ են ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ակնաբերդ համայնքի 235 հեկտար վարելահողերից սեփականաշնորված է 220 հեկտարը, իսկ 15 հեկտարը համայնքային սեփականության հողեր են։ Վարելահողերն ամբողջությամբ չեն ցանվում, քանի որ համայնքում բարձր է անասնագլխականակի թիվը եւ հողատարածքի մի մասն օգտագործվում է որպես խոթարկ։ Նախորդ տարվա աշնանացանից այս տարի ստացվել է 2907 ցենտներ ցորենի եւ 198.6 ցենտներ գարու բերք։ 2017 թվականի համեմատությամբ հացահատիկային մշակաբույսերի համախառնբերքն ավելացել է 938.6 ցենտներով, Շրջանում ավարտվել են նաև մեղրաքամի աշխատանքները։ Արդյունքում ստացվել է 42500 կիլոգրամ մեղր, 1 փետակից 17 կիլոգրամ միջին վերքատվությամբ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արդեն 10 տարի է ինչ Հադրութի շրջանի Ազող գյուղական համայնքում գործում է պետական մանկապարտեզ։ Ինչպիսի պայմաններում են մանկապարտեզի սաներն անցկացնում իրենց առօրյան, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ազյոխի պետական մանկապարտեզը բացվել է 2008 թվականին։ Սկզբնական շրջանում այն եղել է երկու խմբանոց՝ Ավակ եւ Միջին, ապա երեխաների սակավության պատճառով 2012 թվականին խմբերի քանակը կրճատվել է եւ այժմ գործում է որպես մեկ խմբանոց նախադպրոցական հիմնարկ։ Տնորեն Անահիտ Դանիելյանը ցավով է նշում, որ տարեստարի գյուղում նվազում է ծնունդների թիվը, ըստ այդում էլ մանկապարտեզում նույնպես երեխաները քիչ են։ Տարի 20 երեխա են գրկված, ապա տարի 24 երեխա, տարի կամած կամած պակասում է։ Երեխաների հա ծնունդ չկա, գյուղում ծնունդը քիչ է։ Տարեկան 6 ծնունդ, 7 ծնունդ, 5 ծնունդ, քանի գնում ինքան պակասում է, երեխաների թիվն է պակասում։ Մանկապարտեզի շենքային պայմանների մասին այն վերանորոգման կարիք ունի, սակայն տնորենի հավաստմամբ դեռևս այդ մասին չի խոսվում։ Առաջիկայում նույնպես չի նախատեսվում շենքի վերանորոգումը, ուստի բավարարվում են եղածով։ Մանկապարտեզը նորոգման կարիք ունի, ունենք մեկ դաստիարակ 072 դրույքաչափով մեկ երաշտական ղեկավար 025 գրիքաչափով, տնօրենը խոհարարը լրիվ հաստիքով, երկու դայակ կես-կեսի, մեկ հաստիքով կես-կես, լվացար 025, նոցապաների հետ տասա աշխատակեցուն ենք։ 8 ժամյա մանկապարտեզա գործում է 8 ժամ, առավոտյան ժամի 9-ից մինչև երեկոյան ժամի 5-ը։ Ինչ վերաբերում է պարապմունքներին, ապա այն անցկացվում է պետական ծրագրի համաձայն նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ առանձին պարապմունքներ են իրականացվում, իսկ ավելի փոքրերի հետ առանձին։ Նախադպրոցական երեխաների հետ պարապում ենք ընկերականության ժամանակ, փոքրերն այլ մեն դայակները, դաստիարակը պարապում են նրանց հետ։ Ծանոթացում ենք հնչյուններին, երեխաները ծանոթ են հնչյուններին, բաղազան, զայնավոր, քանի հնչյուն կա։ Ինչպես սերունդ է մեծանում ձեզ։ Ըստ մեզ ազատ։ Ակտիվ են, էլի։ Ակտիվ են, ազատ են։ Անահի Դանիելյանի հավաստմամբ հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարությունն էական աջակցություն է ցուցաբերում մանկապարտեզին։ Պարոն Ավանեսյանը տրամադրել է 50 հազարի խաղալիքներ, ստացել է դերեր, լեգոներ, բյուջեում չկա խաղալիքների համար նախատեսված ֆոնդ չկա, դե ֆինանս չունենք։ Այսօր եթե խոսենք խնդիրներից մանկապարտեզը կոնկրետ ինչի կարիք ունի, որ այսօր առաջնահերթ է։ Դե համարյա ոչինչ լի, բավարար ունի։ Գյուղում ամեն խանութից բերում եք սնունդը, ցաղկակից օգտում եք կաթամթերքը արցախկատնից, ամեն երկու շաբթի բերում եք ստանում եք մածունոց, թվասեր, կաթ։ Նե խանութը գրիվ ապահովում ամոս։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները զարգացնել զինված ուժերը, դրանով փորձելով մշտապես ճնշում գործադրել Հայաստանի ժողովրդի ղեկավարության վրա, որ เป զի բանակցային գործընթացում ունենա որոշակի հաջողություններ կամ առավելություններ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Նա նշել է, որ Իսկանդերը միակ զսպող զինատեսակը չէ։ Ունենք նաև այլ զինատեսակներ, որոնք ժամանակին կներկայացնենք, նշել է Արտակ Դավթյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում պատրաստ են ողջունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների կառուցողական հանդիպումը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է ողջունել ցանկացած համաձայնություն եւ շփումներ, որոնք կնպաստեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պատրաստ է ողջունել հերթական ռաունդը, եթե կողմերը հանդիպման շուրջ համաձայնության հասնեն։ Պատասխանելով բոլորը բոլորի հետ գերիների փոխանակման Ադրբեջանի նախաձեռնության մասին հարցին, որը հայկական կողմը մերժել է, Մարիա Զախարովան նշել է, որ Մոսկվան դեմ է ցանկացած համաձայնության, որն ընդանում է գլխավոր խնդրի հակամարտության կարգավորման հունում։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը նյութ է հրապարակել նվիրված ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ Գալինա Ստարովոյտովայի մահվան 20-ամյակի տարելիցի կապակցությամբ։ Հոդվածում պատմվում է նաև Ղարաբաղյան շարժման մեջ նրա ունեցած դերակատարության մասին։ Նաղարաբաղյան հակամարտությունը համարում էր դժվար լուծելի հակասության դասական օրինակ երկու հիմնարար սկզբունքների միջև՝ մի կողմից ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն է, մյուս կողմից տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ըստ որի հնարավոր է միայն համաձայնությամբ սահմանների խաղաղ փոփոխություն ընդմին նահանդես էր գալիս մարզը բարեկամաբար Հայաստանի կազմ փոխանցելու օկտին Այդ դիրքորոշումը նրան վիթխարի հեղինակություն բերեց հանրապետությունում, որտեղից էլ նրան 1989 թվականին ընտրեցին ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավոր։ Ժողովրդավարական ճամբարում Գալինա Ստարովոյտովան դառնում է ազգային հարցով առաջատար մասնագետ։ Նրան դասում էին այն մտավորականների թվին, ովքեր ձևավորել են ապագա նախագահ Բորիս Ելցինի հայացքներն ու օրակարգը։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Իգիտություն Ստեփանակերտ քաղաքում գույքը հարկի հողի հարկ վճարող քաղաքացիների Համաձայն գույքարկի մասին լեգե օրենքի բնակարաններ, անհատական բնակելի տներ, հասարակական արտադրական նշանակության շինություններ եւ փոխադրամիջոցներ ունեցող ֆիզիկական անձինք պարտավոր են գույքարկի տարեկան գումարները համայնքային բյուջե վճարել մինչեւ հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Սահմանված ժամկետներում վճարումները չկատարելու դեպքում համաձայն հարկերի մասին լղահորենքի 23-րդ հոդվածի յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար կհաշվարկվի տույժ։ Գույքահարկի եւ հողի հարկի հաշվարկների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Ստեփանակերտի քաղաքապետարան կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով 047 95 25 79 047 94 44 19 Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, մռախուղ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան, տաքություն։